і запевнити, що в цього роману зовсім немає автора. Автор роману живий чоловік або живі люди. Вчора він навіть загубив на вулиці ключа від убиральні. Це була не фантазія того, хто пише ці рядки. Це було в Києві на вулиці коло крамнички Ларек. Було це так. Повернувшися додому, він хотів піти до убиральні. в кишені ключа не було. Щоби з вами такого не трапилось, робіть так: візьміть англійську шпильку, наструміть на неї ключа і пришпильте зсередини до кишені. Чорт з ним, з тим ключем, сказав товариш автора роману, чоловік 30 літ, брюнет. І курб. Втім, це прізвище сюди не стосується. Але автор роману поставився до справи серйозніше. Він узяв коробочку сірників і почав, запалюючи їх по одному, кидати в ніч вогидну нудоту ночі. Нехай читач не думає, що він збирався запалити дорогу. Ні. Він просто пригадав, де вперше витягав на вулиці носовичка і, скерувавши туди свої кроки, знайшов на тротуарі ключ. Тисячі людей перейшли тротуаром і ніхто не підняв його. Таке було щастя авторове. Цей конкретний епізод, сподіваємось, цілком переконав читача, що автор цього роману не легенда, а жива людина або живі люди, брюнет 28 літ або три брюнети і два блондини. Можливо, втім, що це дівчина 23 літ, блондинка, його улюблениця. Але вернемось до діла. Під час описуваних не в цім, а в попередніх розділах подій художник Сашко служив секретарем консульства УСРР в Берліні. Художник Сашко це теж молодий чоловік, літ 24 і теж цілком конкретна жива людина, блондин. Коли є гроші, купує сигарети Нансен, а коли грошей нема позичає сигарети Нансен у товаришів. Для того, щоб у читача не залишалось ніякісінького сумніву в тому, що художник Сашко це дійсно жива конкретна людина, блондин літ 24, додаємо тут подяку професора Нансена Укр табак Трестові, не Сашкові за сигарети, Текст письма, полученного от Нансена Лисакер 26 февраля 1924 года. Рабочим, служащим и администрации Краснооктябрьской государственной табачной фабрики и центральных механических мастерских. Я уже письмом выразил вам мою огромную благодарность через русского посла в Христиании за тот великий подарок, который вы мне прислали. Я хочу еще раз поблагодарить всех тех, кто подписал прекрасный адрес, и прошу их передать мою глубокую признательность всем рабочим и администрации Краснооктябрьской фабрики и центральных мастерских за проявленную доброжелательность и любезное внимание. Я считаю необходимым подчеркнуть, что я чрезвычайно тронут выраженными вами добрыми мыслями. То, что я был способен сделать для русского народа – явилась результатом необходимости облегчить тяжелое страдание и бедствие миллионов голодающих. Я тогда желал, чтобы мы могли сделать гораздо больше настолько, чтобы русский народ мог в то время совершенно оправиться после постигшего его жестокого бедствия. Положение в большей части Европы тогда было слишком тяжелым, и не представлялось возможным собрать ту сумму денег, которую мы хотели бы. Я рад, несмотря на все, узнать, что положение в России улучшается. И я, безусловно, надеюсь, что Россия в скором времени займет снова место одной из величайших промышленных стран. Разрешите мне выразить мою бесконечную признательность за восхитительные сигареты. Прекрасную русскую продукцию, которыми много наслаждаемся, я лично и мои друзья. Искренно ваш, Фритьев Нансен. Красная Октябрьская государственная табачная фабрика выпускает и папиросы самой высокой марки из отборных сортов иностранных табаков, посвящает их отважному борцу за дело спасения голодающих, профессору Фритиофу Нансену.